he a aelles exaifnes anistamenes sunelcusi hoi nautai ta histia hina me he naus tois scopelois pros rattetai e eis ta brachea empiptae eiton kindunun ec feugein u dunantai nauagusin tote oictis ta apoluntoi hoi anthropoi, hai emporiai, kai panta ha entae nei estin, ude ofelei ti toe caaloe ec blethesa he hiera ancura. Tine soos dontai eite entini pinaci, eite en scapidioe ec ne homenoi. Meros ton emporion, hamaton hama ton necron, tais actais hupo tu pelagus prosballetai